Երեք մեկնարկել է Ֆրանսիայի օրեր Արցախում փառատոնը։ Մեր հանրապետությունն են ժամանել Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակի Արցախի համայնքների հետ բարեկամացած ֆրանսիական քաղաքների Սատար Ղարաբաղին միության եւ Ֆրանսիայի հայ համայնքի շուրջ 200 ներկայացուցիչներ, արվեստագետներ եւ լրագրողներ։ Այսօր առավոտյան Շարլ Ազնավուրի անվան մշակութային կենտրոնի դիմացիպ ուրակում, որը քաղաքային համայնքի ավականու Հուլիսյան նիստի որոշումներից մեկով անվանվել է Ֆրանսիայի, հանդիսավորությամբ բացվել է ֆրանսահայ Թորոս Ռաստկելենյանի հավերժություն քանդակը, իբրև բարեկամության, ազատության եւ խաղաղության խորհրդանիշ։ Կատարվել է Պոլ Էլուարի տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի հիմնարկեքը։ Մայրաքաղաքի համար 1 հիմնական դպրոցում կազմակերպվել է գրական գեղարվեստական ցերեկույթ։ Վաղը փառատոնը կշարունակվի։ Միջոցառումների մի մասը նախատեսված է անցկացնել Շուշիում։ Այստեղ կբացվի Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Գերպարվեստի պետական թանգարանում տեղի կունենա Ֆոլիմաշ ստուդիայի անիմացիոն ֆիլմերի շնորհանդես։ Շուշիի հարսնաքար ռեստորանում կներկայացվեն ֆրանսիական եւ արցախյան խոհանոցները։ Երեկոյան կողմ միջոցառումների վայրը կրկին Ստեփանակերտը կլինի։ Ստեփան Շահումյանի անվան փորակում կկազմակերպվի Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամությունը խորհրդանշող բացիկների պատրաստման մրցույթ։ Այնուհետև ֆրանսիական երկի երկրպագունները կվայելեն Պատրիկ Ֆիորիի համերգը, որը տեղի կունենա Վերածննդի հրապարակում։ Y a pas de mots pour le dire Un peu plus et ce sera pire décrocher la lune si je n'ose craindre les heures qui s'enterrent, celles qui sonnent toujours plus fières. Balancer les dires et les Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 16-ին այցելել է Մայրաքաղաքի Աչափնյակ թաղամաս հանդիպել բնակիչների հետ։ Ծայրամասում ապրող մարդկանց ամենահուզող հարցը քաղաքային աղբանոցի արկայությունն է թաղամասի հարևանությամբ։ Նոր աղբանոցն արդեն 2 տարուց ավելի շահագործում է մասնավոր մի ընկերություն, որի տեխնիկական հնարավորությունները չեն ներում աղբը մշակել, ուտիլիզացիայի ենթարկել սահմանված պահանջներին համապատասխան, պահպանել սանիտարական նորմերը։ Աչափնյակցների գրավորը բանավոր բազմաթիվ բողոքները մնացել են անհետևանք։ Դիմել էին նաև երկրի ղեկավարին։ Աղբանոցը շահագործող տնտեսվարող սուբյեկտին, այսպես ասենք, ոդքի կանգնեցնելու բոլոր ջանքերն ապարդյուն են անցել։ Վերջապես որոշվել է դրա շահագործումը նորից հանձնել քաղաքային համայնքի ենթակայությամբ գործող Սանմակրոմ կազմակերպությանը, նրան տեխնիկական միջոցներ ձեռք բերելու հնարավորություն տալով։ Եթե այս լուծումը չբավարարի բնակիչներին, ապա աղբանոցի վայրը կփոխվի։ Աչափնակում երիտասարդ ընտանիքները քիչ չեն։ Նրանք շատ կուզենային թղամասում մանկապարտեզ գործեր։ Մոտ ապագայում հարցը հավանաբար կլուծվի, իսկ նախագահն անակնկալ ուներ այսուհետ աչափնակում ծնված յուրաքանչյուր երեխայի միանավակ 1000 ամերիկյան դոլար կտրամադրվի։ Շարունակում ենք մայրաքաղաք ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 15-ին ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է անցած Կիրակի հանրապետությունում անցկացված տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերջնական արդյունքները։ Համաձայն դրանց Ստեփանակերտի համայնքի ղեկավարի ընտրվել գործող քաղաքապետ Սուրեն Ալեքսանդրի Գրիգորյանը, հավաքելով 10686 ձայն։ Նա Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության անդամ է, սակայն որպես համայնքի ղեկավարի տեխնացու ինքնաառաջադրվել էր։ Քաղաքապետի տեղի համար պայքարող մյուս տեխնացուին Արիս Ար Արսենի Գրիգորյանին, ում առաջադրել է Լեռնային Ղարաբաղի կոմունիստական կուսակցությունը, կողմ է քվեարկել 3303 ընտրող։ Մայրաքաղաքում քվեարկությանը մասնակցել է 15434 ընտրող կամ ընտրացուցակներում ընդգրկված ընտրողների 41.2%-ը։ Քաղաքային համայնքի ավականու անդամի 15 տեղի համար առաջադրվել էին 51 թեկնածուներ, այս թիվն աննախադեպ էր։ Ավականո անդամներ են ընտրվել Ռադի Վազգենի Աբրահամյանը, Ջերմուկ կոյուղի ՓԲ ինժեներ նախագծող, Ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ, Արթուր Սերգեյի Ամիյանը, շախմատի կենտրոնական տան տնորեն, անկուսակցական, Արարատ Ալբերտի Արստամյանը, Արցախգազ ՓԲ Ստեփանակերտի արտադրաշահագործման տեղամասի պետի տեղակալ, Ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ, Էրիկ Կամոյի Բեգլարյանը, ԼՂՀ փաստաբանների պալատի նախագահի տեղակալ Ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ, Ալբերտ Լևոնի Գոտանյանը, Արցախգազ ՓԲ աշխատակազմի ղեկավար, անկուսակցական, Գոր Արկադիի Գրիգորյանը, Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության գրասենյակի երիտասարդական թևի ղեկավար, ԱԺԿ անդամ, Դավիթ Լևոնի Գրիգորյանը, կամավոր ֆիզկուլտուրային մարզական կենտրոնի մարզիչ, անկուսակցական, Լևոն Գագիկի Գրիգորյանը, Valex Garden ՓԲ հոթելի մարզիչ, անկուսակցական, Գուրգեն Մարտինի Թևոսյանը, քաղաքաշինության նախարարության գլխավոր մասնագետ, անկուսակցական Նելլա Գուրգենի-Ղուլյանը, Հոմի Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզի տնորեն, անկուսակցական Սամվել Ռաֆայելի Մինասյանը, Էքսպրես ՓԲ տնորեն, անկուսակցական Հրաչիկ Պավելի Նասիբյանը, Base Metals ՓԲ ավակ խոհարար, Ազատ հայրենի կուսակցության անդամ, Կարեն Սերգեյի Պետրոսյանը, ԱԺԿ գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ, ԱԺԿ անդամ Արմեն Լավրենտի Սաղյանը, համար 1 գիշերօթիկ դպրոցի ուսուցիչ, Ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ, Արսեն Ալեքսեյի Սարգսյանը, ԼՂՀ տրանսպորտային տեսչության առաջատար մասնագետ, անկուսակցական։ Այսպիսով, ավականո անդամներից 8-ն անկուսակցական են, 5-ը Ազատ հայրենիք կուսակցության անդամ, 2-ը ԱԺԿ անդամ։ Ավականու անդամի 51 տեխնացուներից 4-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ էին, նրանցից ընտրվել է միայն մեկը։ Մայրաքաղաք ծրագիրն է եթերում։ Սանմակրում համայնքային կազմակերպությունը միայն աղբահանությամբ, փողոցների մակրությամբ չի զբաղվում, թափառող շներին ոչնչացնում է այս կառույցը։ Կատուներին չեն որսում։ Ինչու՞։ Կատվին չեն սպանի, ասում է կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ալյոշա Սիրյանյանը։ Մեր այս սնահավատությունը փրկում է կատուներին, իսկ շների հանդեպ մեր դաժան վերաբերմունքին հատուկ վտանգավոր վարակից մեզ հերու պահելու հիմնավորումն ենք տալիս։ Թափարող շներին զարգացած երկրներում մեկուսացնում են այլ կերպ, եւ հրացանով շանը սպանելը այդ երկրների բնակիչները հավանաբար վայրենություն համարեն, իսկ մեզ համար սովորական է արձանագրել, որ կազմակերպությունը ունի երկու ոլորտ։ Հիմնականը մեր ոլորտները շատանք են դուրս գալիս գիշերային ու ժամերին կամ էլ առավոտյան ժամերին։ Չերեկվա ժամերին չի կարելի թափարող շնել ոչնչացրած, դրա համար էլ հիմնականը մենակ դուրս են գալիս գիշերային եւ առավոտյան շրջաններին։ Միջին ամսական երկու ոլորտը ոչնչացնում են թափարող շները 30-35 հատ։ Ոչնչացնելուց հետո երկուն զանգում են մեր հերթապային, հերթապահը գրանցումա Ավտոմեքենաները դուրս գալու ժամանակ ժառավոտվա 5-ից 6-ին ոչնչացած շները բարձ մեն ավտոմեքենա տեղափոխում կենտրոնական աղբանոց, որտեղ հատուկ տեղ կա ոչնչացված շների համար։ Թափարող շները կարող են հարձակվել մարդկանց վրա ու վնասել։ Դրանք ագրեսիվ էին հատկապես պատերազմի եւ հետպատերազմյան մի քանի տարիների։ Խաղցը նրանց գազազեցրել էր։ Այդ շները մակաբույսների տարածող են։ Միթե այս ամենը նրանց ոչնչացնելու լուրջ հիմք է։ Նրանց ոչնչացնում են, քանի որ սարսափելի մի վարակի աղբյուր են։ Համաճարակաբանության եւ հիգիենայի հանրապետական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Օֆելիա Գրիգորյանը որոշ մանրամասներ հաղորդեց։ Քաղաքում դեռևս հանդիպում են թափառող շներ եւ անդուն կատուներ։ Իհարկե, վիճակը շատ է բարելավել։ Տարիներ առաջ շները ոհմակներով էին շրջում քաղաքում։ Հիմա թափառող շներ քիչ են, բայց կատուներ մանավանդ աղբարգների մոտ, բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում հանդիպում են։ Նրանք ինչով են վտանգավոր։ Եվ դուք համագործակցում եք Սան Մակրոմ կազմակերպության հետ։ Мы тесно работаем с организацией «Санитарная очистка». В последние годы в этом направлении проводились усилия. Մենք սերտորեն համագործակցում ենք Սանմակրում գազམ་ակերպության հետ։ Վերջին տարիներին ուժեղացվել է պայքարը թափառող շների դեմ։ Հիմա հիմնականում կատոններ են, իսկ դրանք կարելի է ասել չեն հարձակվում մարդկանց վրա։ Իհարկե, եթե նրանց քանակը գերազանցի թույլատրելի նորմը մոտենա քրիտիկական սահմանին, անհրաժեշտություն կառաջանա շների ворսից բացի կազմակերպել եւ կատուների ворս, որբեսի ինչ որ չափով բնակիչներին հերու պահենք կատաղություն սարսափելի հիվանդությամբ վարակվելու վտանգից։ Մենք ջանում ենք գծոցի դեպքում վիճակը վերահսկել, որպեսի տուժածը պարտադիր պատվաստվի կատաղության դեմ, վարակվելուց պաշտպանվելու համար։ Եթե շունը, որը գծել է մարդուն, վարակված է լինում կատաղությամբ, ապա վարակում է եւ մարդուն։ Եվ եթե այդ շան գտնվելու վայրն անհայտ է եւ հնարավոր չէ նրան հետեւել գոնե 10 օր, ապա այդ դեպքում պատվաստման ամբողջ կուրսն անցկացնում ենք։ Եթե բակի շուն է կամ ինչ որ մեկինը եւ պատահմամբ է գծել մարդուն, ապա 10 օր տուժածի հարազատները հետևում են նրան։ Բացի այդ, մենք նա նամակ ենք ուղարկում քաղաքի անասնաբուժական ծառայությանը, որպեսզի նրանք եւս շանը հետևեն։ Եթե 10 օր շունն իրեն սովորականի պես է պահում ակտիվ է, նրա վարքում անհասկանալի շեղումներ չեն նկատվում, ապա ավարտում ենք տուժածի պատվաստման պայմանական կուրսը։ И кроме того, что наблюдаете вы, мы еще обязательно направляем письма в ветеринарную службу городскую, чтобы они за этой собакой понаблюдали и 10 дней собака ведет себя нормально, такая же активная и нет никаких таких непонятных явлений в ее поведении. В этом случае мы трехкратной вакцинации завершаем уже курс вакцинации этого, этого человека, которого укусила данная собака. Կատաղությունը հիվանդություն է, որ բնորոշ է ոչ միայն շներին, կատուններին, այլ նաև շնագայլերին, որոնք հաճախ են գերևում Ստեփանակերտի ծայրամասային փողոցներում, ուրեմն պիտի նաև բնակիչները զգույշ լինեն։ Նույնիսկ առնետներն են փոխանցում Արնետի գծածից է հնարավոր, որ մարդը վարակվի կատաղություն հիվանդությամբ։ Барсуки, шакалы, волки, лис, им присущи наша зона эндемичная по бешенству, поэтому они все являются резервуарами вот этого вируса, и он передается при укусе, при царапине буквально Մեր գոտու համար կատաղությունը էնդեմիկ հիվանդություն է։ Փորսուղներ, շնագայլեր, գայլեր, աղվեսներ, այս բոլոր կենթանիներին բնորոշ է։ Դրանք վարակի աղբյուրներ են, իսկ այն փոխանցվում է կծելու, ճանկրելու ժամանակ, թքի միջոցով։ Մեր առողջությունը մեր ձեռքերում է եւ չպետք է թաքցնել, որ շունը կծել է կամ ճանկրել։ Օգնության համար բուժաշխատողներին դիմելիս անպայման նշեք, որ շունը ձեզ կծել կամ ճանկրել է, որpիսի բուժաշխատողը կողնորոշվի, թե ինչ է անհրաժեշտ անել առաջին հերթին։ Գծածի դեպքում նույնիսկ մի քիչ այլ կերպ է մշակվում վերքը рана, которая получила от какой-то царапины, от пореза, от какая-то колотая рана, она обрабатывается по-другому, а рана от укуса, она немножко по-иному обрабатывается. Медики знают, и поэтому обязательно их введите в курс дела. Մարդիկ տեղյակ են ինչ է իրենց սպասում, եթե անուշադրության մատնեն այդ ամենը թաքցնեն։ Мы на эту тему очень много говорим, информацию даем. В прошлом году наш э, эпидемиолог по особо опасным инфекциям проехала по всем районам, собрала всех медработников, медсестер. Զանգվածային լրատվական միջոցներով այս մասին խոսում ենք։ Անցած տարի հատուկ վտանգավոր հիվանդությունների համաճարակաբանը եղել է բոլոր շրջաններում, հավաքել բուժաշխատողներին եւ այս թեմայի շուրջ նորից զրույց անցկացրել։ Պատմել այն դեպքերի մասին, երբ ոչ թե բուժաշխատողի մեղքով, այլ այն պատճառով, որ թաքցվել է եղելությունը կենթանու գծածի մասին հիվանդը մահացել է կատաղությամբ վարակվելուց։ Բուժաշխատողը պետք է իմանա, թե օգնության դիմացին ինչ է պատահել, եւ եթե գծոցի դեպք է, զեկուցի բժշկին համապատասխան միջոցառումներն իրականացնելու համար։ Սա միայն մի նպատակ է հետապնդում՝ փրկել օգնության դիմացի կյանքը, որովհետև մենք չգիտենք կատաղությամբ վարակված շուն է գծել, թե ոչ, բայց ամեն մի դեպքի վերաբերվում ենք որպես կատաղությամբ վարակված կենթանու գծածի։ жизнь, потому что мы не знаем, укусила его собака, зараженная бешенством, или же нет бешенства. Мы не знаем, но к каждому случаю мы относимся именно как к таковому случаю. իսկապես մարդու կյանքը իր ձեռքերում է։ Եթե նա ճիշտ տեղեկություններ հայտնի, եթե նույնիսկ շունը կատաղությամբ վարակված լինի, հնարավոր է մարդու կյանքը փրկել։ Եթե անուշադրության մատնի փրկություն չկա, մահվան ելքով է ավարտել։ Там только один путь – это смерть человека от заражения бешенством. Կատաղությամբ վարակվելու վերջը միայն մահն է։ Դուք մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ կան երկրներ, որտեղ կենթանիներին, հենց միայն շներին պատվաստում են կատաղության դեմ, դրանով իսկ փրկում մարդկանց կյանքը։ Ну, например, такая страна, как Англия, там сумели побороть именно Անգլիայում պատվաստել են կենթանիներին եւ թափառող եւ կալվածներում պահվող։ Անգլիան կղզու վրա գտնվող պետություն է եւ կենթանիները հենց այնպես չեն կարողանում թափանցել այնտեղ։ Նրանք գտնվում են փակ գոտում։ Ահա ինչու միջոցառումների իրականացման շնորհիվ կատաղության վարակվելու դեպքերն աստիճանաբար նվազել են, հասել են նրան, որ այժմ այդ երկրում կատաղության դեպքեր չեն գրանցվում։ что сейчас э, в этой стране случаев бешенства не регистрируется. եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք ծրագիրն է։ Երեք ֆիզկուլտուրնիկի օրն էր։ Այս արդիվ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունը վերածննդի հրապարակում զանգվածային մարզական միջոցառումներ է անցկացրել։ Մարզասերները դիտել են ցուցադրական ելույթներ տարբեր մարզաձևերից, կազմակերպվել է հեծանվավազք եւ փոխանցումնավազք։ Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի զարգացման գործում ունեցած մեծ վաստակի համար եւ ֆիզկուլտուրնիկի օրվա կապակցությամբ Արցախի հանրապետության նախագահի հրամանագրով ԼՂՀ վաստակավոր մարշչի պատվավոր կոչում է շնորվել Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն բասկետբոլի տղամարդկանց հավաքական թիմի մարզիչ Էմիլս Անաստասի Հովանիսյանին։ Շնորհավորում ենք։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյանը։ Հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։